І тоді Раймон устав і затопив йому кулаком у щелепу. Ото й усе. Турбалан вийшов на двір і невдовзі повернувся. Мінус 35. Він був аж сірий від морозу. Булат спитав, кивнувши за двері, де Раймон. У паливному складі з Нансеном. Це заспокоїло всіх, але відчуття тривоги уже не полишало Булата. Він забув про неї лише тоді, коли годині об одинадцятій до його каюти увійшов Тур і сів на ліжко. Кейнаріта сказав, що стрілка анроїда підіймається. Ну і що? Це не було схоже на причину турового візиту. Я стрілятиму сам. Він говорив про полювання. Балак матрос посміхнувся і вдячно поклав йому руку на плече. У нас немає іншого виходу. Попереду полярна ніч, і ми вимремо з голоду. Булат не міг відірвати погляду від його кумедної бороди, яка росла тільки на шиї і поділялася на дві чіткі різнокольорні смуги. Турбален перехопив Булатів погляд і відвернувся до вікна, за яким нарешті зовсім розвиднілось. Чайно Ріта не збрехав, хоч метеорологи й зажили слави невдатних ворожбитів. Буря вщухла майже враз, і в північні вікна заглянуло жовте сонце. Термометр показував 22. І коли ескімос вивів собак та запріг у нарти, Жак Антуан підійшов до Булата і довірливо прошепотів. Мені цілу ніч снилося вчорашнє полювання. Звечора лягав спати тонкослізим юнаком, а прокинувся мужем, шерамі. Можете покластися на мене. Сьогодні рука моя не затремтить, я це беру на себе. Він шепотів, бо сьогодні разом з ними був п'ятий мисливець. Пітер Макмілан викликався на полювання сам. Південно-східний вітер дмухав у спину, як і минулого дня, і їхати було дуже легко, тим паче в такий зовсім незначний мороз але сонце світило просто в очі, і Булат пошкодував, що не здогадався взяти темні окуляри. Окулярів не взяв ніхто, і доводилося втирати сльози хутряними рукавицями. Лише Нансен затулив очі чимось таким, чого досі ніхто не бачив. На першому привалі Жак Антуан, діставши термос із кавою, спитав, що то за оптика. Нансен зняв з очей оптику і простяг йому ескімоські окуляри. То був шматок широкого моржевого ребра з вузенькими щілинками для очей. У вас очі й так не щілинки, засміявся француз, але окуляри без скелець йому сподобалися. Видно все, а сонце не засліплює. Окуляри пішли по руках, а треба було йти далі, бо сьогодні вирушили пізно і час не ждав та й погода видавалася підозріло гарною. Морських левів та тюленів у Еддела вони знайшли враз. Тварини вилежувались на тому самому місці, розморені несподіваним теплом. Треба рябі стріляти, нагадав ескімос. Рябі тюлені смачно, і печінка смачно рябі. Він лишився з собаками на бар'єрі а решта четверо по одному спустилися вниз. Шотландця Макмілана Булат відрядив третім, хоч той мов би, не лякався висоти, але останнім часом зовсім не виходив з приміщення і засидівся. Вже на припальній кризі Булат згадав, як француз із норвежцем випробовували зброю. Всі десять куль, пославши по молоко, і сказав до Жака Антуана, у якого був револьвер. Можна мені першому? Ось є, будь ласка. Булат застрелив найбільшого рябого самця, який спав найближче, віддалік од решти тварин. Улучив з десятиметрової відстані просто в череп. Самець нічого не відчув, так і лишився лежати на припорошеній свіжим снігом кризі, тільки короткий спазм труснув ним від гриви до плавців. Деякі тварини попідводили голови, а чималий молодий самець, важко відштовхуючись,